Lazilna fi nuktati rabia, bado tupo katika nukta ya nne katika risala ya Sheikhuna Abdullah ibn Abdirahimi al-Bukhari hafidhahu Allah taala موضوع آية التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية na nukta hii ya nne katika kitabu hichi inasema hukumu hukumu ittibai walintisabi ila salafiyati hukumu ya kuwafuata na kujinasibisha kwenye usalafia hukumu ya kuwafuata na kujinasibisha kwenye salafia na tumeona dalili mbalimbali akwal za ahli ilm zinazoonyesha umuhimu wa kuwafuata masahaba kujifananisha nao na kujipamba kwa tabia zao na leo tutaanza na nukuu mbili muhimu katika huu mlango ambapo mwalifu Allah muhifadhi amesema naklani muhimani fil nukuu mbili muhimu katika mlango huna hapa kuna namba moja ni maneno ya al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi في كتابه العظيم الرد على الجهمية maneno ya al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi katika kitabu chake kitukufu kinaitwa Radi juu ya Majahami katika kitabu hichi namba kurasa mia mbili na tisa na mia mbili na kumi wadha anasema ردا ala kauli ba'dihim fi babi ruyati anasema akiwa anapiga radi baadhi ya kauli za hawa jahamia katika mlango wa kumuona Allah tabaraka wa taala katika mlango wa kumwona Allah tabaraka wa taala, kwa sababu jahamia wao wanakanusha kwamba Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama hataonekana. Sasa Imamu Uthman bin Said Darimi rahimahullah taala ameleta maneno akiwa anayapiga radi kauli ya baadhi ya jahamia katika mlango wa kumwona Allah akisema inna la nakbalu hadhihi al-athara wala nahtaju biha kwamba sisi hatukubali hizi athari hizi dalili hadithi maruiyati zilizotoka kwa masahaba wala pia vile vile hatuzitumii kama hujja hatuzifanya athari hizi kuwa ni hujja ndio kudhibitisha kuonekana kwa Allah siku ya kiyama ورد عليه بقوله قلت أجل رد عليه بقوله قل أجل قلت أجل ولا كتاب الله تقبلون سواء اكاوى من ورد فقسيما ديو nyinyi hamkubali athari zilizokuja kuhusiana na kuthibitisha kuonekana kwa Allah wala hamzitolei hoja je wala kitabu cha Allah kilichokuja kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama kama vile kauluhu taala wujuhu yaumaidhin nadhir ila rabbiha nadhir kwamba nyuso zitakuwa ni zenye kung'aa zikiwa zinamwangalia Mola wao. Je, mpaka aya zilizokuja katika kitabu cha Allah sawa eh? hamzikubali? Kisha akasema araaitum in lam takbaluha, mnaonaje msipozikubali dalili hizo ndani ya kitabu? Atashukuna annaha marwiyatun anisalafi salafi hivi mnapa, mnapata shaka kwamba athari hizo hazikupokelewa kutoka kwa wema waliotangulia masuratun anhum والماثور هو ما ورث الخلف عن السلف ni kile ambacho watu waliochelewa wamekirithi kwa waliotangulia ndio maasur au maasur ni alhadithu almarwi hadithi iliyopokelewa kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hivi nyinyi wala sali eh? hivi nyinyi wala hampokei yale ambayo yaliyopokelewa kutoka kwa salaf mustafidha fihim maneno ambayo yamekuwa ni yenye kuenea ay mutawassi'un kamilu ziyada mustafidatun fihim maneno ambayo yaliyoenea kwa wao yani yamesambaa kiasi kiasi ambacho kila sahaba akawa haya anayasema anayatamka yatawarasunaha an alami nnasi wa fukahaihim qarnan ba'da qarnin maneno ambayo masahaba wamekuwa wakirithiana wakirithishana kutoka kwa alami nnas watu bora katika wazu, katika wajuzi fuqahaim na mafuqaha wao karna baada karni karne baada ya karne qalu wa wakasema jamia naam hivyo ndivyo ilivyo sisi wala kitabu cha Allah tukubali sawa eh kadhalika marwiyati za salafu na saleh sisi tunazishitilia shaka na kadhalika yale ambayo waliyofundishana salafan salafin eh, au yale ambayo waliofundishana au waliotangulia pia tunayatilia shaka Qulna nasema tukasema fahasbuna iqrarukum biha alaykum hujjatan lidawana annaha mashhuratun marwiya. Asa basi ikiwa hivyo ndivyo ilivyo hasbuna yatutosha sisi iqrarukum biha alaykum ukiri kwenu kwenye hizo adilla kwamba zipo ndani ya kitabu cha Allah na zimepokelewa pia katika athar za sahaba watabi'in lidawana kwa, da, kwa, kwa madai yetu tutosha sisi kwa madai yetu kuwa nyinyi mnakubali kwamba maneno haya yameelezwa na Allah kadhalika yameelezwa na masahaba kwa madai yetu haya yatutosha sisi hilo wala eh? annaha mashhuratun marwiya kwamba adila hizi ni mashuhuri zinajulikana Kadhalika adila hizi ni marwiyatun, zimepokelewa zimepokelewa kutoka kwa salafu na salih. Kama mngekuwa hamjazisikia au hamzijui, hili lingetupa shaka sisi, lakini maadamu mmezisikia na nyinyi mkazitilia shaka, basi hili ni, ni, ni dalili ya kwamba zipo, ni dalili ya kwamba zipo na kweli zimo na kitabu, na kweli zipo kama jinsi ilivyopokelewa na makna as-salaf as-salih naam anasema tadawalatha al-ulama wal-fuqaha adila hizi na athari hizi wamezieneza wanawachuoni na mafukaha fahatu anhum mithlaha hujjatan lidawakum leteni kutoka kwao mfano wake hoja ya madai yenu ikiwa nyinyi mnakataa hayo maneno yanayotoka kwenye Qur'ani kadhalika hoja zilizokuja kutoka kwa masahaba hii ni hoja juu yenu kwetu sisi kwamba tunathibitisha kumbe nyinyi mnakataa jambo lililokuwepo eh nyinyi mnakataa jambo lililokuwepo sasa tunataka kutoka kwao dalili ya kile ambacho mnachokipinga nyinyi Tunataka kutoka kwa hawa dalili ya kile ambacho mnachokipinga nyinyi. Umeelewana eh? Allati kadzabtumul athara kullaha. Ah? Kwa dalili hizo mkawa nyinyi mmekadhibisha zile athari zote. Eh, yale mapokezi ya hadithi eh, zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala takdiruna an tatu fiha bi khabarin anakatalia Imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi kwamba nyinyi hamwezi mkaleta ndani yake habari yoyote wala atharin wala athari yoyote وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه nyinyi tayari mmekwisha fahamu kwamba haiwezi kufahamika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama washabuhu na sunna za masahaba wake wa ahkamuhum na hukumu zao wa qadayahum na mambo ambayo walioyafanya hao illa bihadhihi al-athar isiyokuwa kwa athari hizi yani athar ni hadithi zilizopokelewa eh? wala sanid na hizi sanadi mnyororo wa watu kupokezana pokezana alama fiha min alikhtilaf juu ya yale ambayo yaliyomo ndani yake ikhtilaf alama fiha min alikhtilaf pamoja na yale ambayo yaliyomo ndani yake ikhtilaf au pamoja na ikhtilafu iliyokuwemo ndani yake umeelewana kwamba nyinyi hamwezi kufahamu sunna za mtume wala masahaba wala ahkamu walizokumu wao na yale ambayo waliokuwa wanayafanya qadhiya kadhaya ni jamu qadhiya kadhiya ni mambo ambayo yalikuwa yanapitika kwa wao hamwezi mkajua matendo yao na yale ya kidini waliokataza walioamrisha sio kutumia hizi athar na asanidi and ah, Abdullah ibn barak asema alisnad min ad-din laula alisnad la laqala man shaa ma shaa kama isnadi ni katika dini na, na lau kama sio isnadi ah, angefa angesema yeyote anayetaka kile ambacho anataka ukisema walisnadu maanahu na isnadi maana yake huwa silsilatu arrijal almusilatu ila ni ule mrorongo wa watu wanaopokezana mrorongo ambao unakufikisha wewe katika matni ambayo ni maneno ya sahaba ikiwa ni hadithi mauquf na maneno ya tabi'i ikiwa ni hadithi maktu au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni hadithi marfu wazi hii ndio isnad kwa hiyo huwezi kujua kadhaa na ahkam na na mambo aliyofanya masahaba kadhalika waliyofanya mtume sio kwa athar na athari ala mafia min al-ikhtilaf pamoja na yale yaliyo ndani ya hayo katika ikhtilaf wa ya sababu ila dhalik na hiyo ndiyo sababu itakayokufikisha kwenye jambo hilo ya sabab ila dhalik ndiyo jambo ndiyo sababu itakayokufikisha katika jambo hilo wanaju alladhi daraja alayhi almuslimun na ndiyo njia ambayo waliopita juu yake waislamu katika kufikia uislamu wamepita katika njia ya kupeana peana haya maneno kwa kupitia isnadi kutoka kwa watu waliokuwa thika tunafahamiana hapa hapa pana, pana, pana maneno ambayo yanahitaji kutulia na kuyafahamu vizuri yaani yanakusudia kwamba hii dini yetu hii lazima mtu ufahamu ukae utafakari ufahamu ni vipi imetufikia dini iliyokuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah sisi watu wa leo imetufikia vipi ndicho ambacho kinachoelezewa hapa na alimam Uthman ibn Zaid al-Dari rahimahullah ta'ala anaeleza imetufikia sisi vipi na akaonyesha kwamba hatuwezi sisi kuipata dini aliyokuwa nayo mtume na masahaba isipokuwa kwa njia hizi sawa eh? kwa njia za athar athar jamu athar tunasema kwamba al-atharu huwa al-hadithu al-marwi hadithi iliyopokelewa kwa hiyo hadithi ndio zimetufanya sisi tuijue dini kadhalika kitabu cha Allah ndio kimetufanya sisi tuijue dini sasa haya za Allah tabaraka taala zilizopo ndani ya kitabu chake na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sunna zake hizi zimetufikia sisi kwa sanadi kwa kupokezana pokezana hadathani fulan qala sami'tu fulan qala hadathani fulan qala qala qala qala wazi ndio dini imetufikia hivyo pamoja na ikhtilafu zilizomo ndani yake lakini hatuna kilichotufikishia dini zaidi ya hicho wazi kwa nahaj alladhi daraja alayhi almuslimun njia ambayo pita juu yake waislamu hiyo wakanat imamahum ah fi dinihim ba'da kitabillahi sallallahu alayhi wasallam kitabullahi azza wa jalla kwamba wakanati sunna wakanati sunna wakanati imam ay asunna imam kwamba sunna ndio ilikuwa ndio kiongozi wao katika dini yao baada ya kitabu cha Allah tabaraka taala minha yaktabisuna katika sunna ndiyo walikuwa watu wanaipata elimu wabiha yakuduna na kwa sunna ndio walikuwa wakifanya qada wakihukumu wabiha yuqimuna na kwa sunna ndio walikuwa wakisimama na kusimamisha mambo wa alaiha yatamiduna na juu ya sunna ndio walikuwa wakitegemea hao masahaba eh? salafu nasalih wabiha yatazayanuna na kwa sunna ndio walikuwa wakijipamba pamba kwa sunna kimuona tu unajua huyu ni mtu ni mtu wa sunna eh? athari zile za wazi kwa kuvaa nguo fupi ambazo hazivuki miundi macho ya miguu fuga ndevu wazi akhlaqi tabia miamala baina yao wanaamiliana kwa kufuata sunna sio leo mtu unakuwa mtu wa sunna hapo unakuwa tapeli unakuwa mguruguru mwongo mam sengenyaji mwenye kuhamisha maneno unakula rushwa unakula unatoa una, una, una rushwa unakula riba eh unachukua una riba au unasimamia ushahidi wa watu ni kufahamia amala ya riba hizi akhlaq hawakuwa nazo masahaba kwa sababu wao eh walikuwa wanategemea sana sunna na wakiipa sunna yarithu al-awwal minhum al-akhir hapa ndio tunapata eh si hao masahaba walikuwa walikuwa tabia hizo sasa wa mwanzo alikuwa anarithiwa na wa mwisho kwamba tabia za mtoto zinakuwa ni tabia za baba yake tabia za mtu zinakuwa ni tabia za rafiki yake tabia za mume zinakuwa ni tabia za mke wake na mke zinakuwa ni tabia za mume wake wazi kwa hiyo yarithuha الأول yarithu السنة الها yaudu ila sunna anairithi sunna wa mwanzo wao eh analithiwa na nani na mwisho wayuballighuha shahidu minhumul ghaiba anaifikisha hiyo sunna aliyekuwepo miongoni mwao kumfikishia yule ambaye alisikuwepo mwanjana bwana tumesoma kadha wa kadha wa kadha kwa yule ambaye aliyekuwa hayupo anasikia kutoka kwa yule ambaye aliyekuwepo na yule ambaye aliyekuwa hayupo pia anaizingatia eh, ile sunna na ihtijajan biha sawa eh, kwa kutolea hujja hiyo sunna wahtisaban fi adaiha ila man yasmauha na kwa kutaraji malipo au kutafuta malipo katika sala zima la kuifikisha hiyo sunna adaiha ila man yaslaha sasa lazima zima la kuifikia sunna kwa yule mwenye kuisikiliza watu wengine unaweza ukawa unampelekea mtu masala ya sunna akakupuuza kwa hiyo tafuteni fadhila tafuteni thawabu kufikisha maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye anaisikiliza hiyo yusammunaha wanaziita hizo as-sunana wal athara wal fiqha wal ilm eh wanaziita kwamba ndio sunna sunna na jamu sunna wal athara jamu athar wal fiqha na fiqhi na ilm kwa mtu ukipata sunna ukipata fiqhi ya dini kipata athari yani marwiya mapokezi yaliyopokelewa kutoka kwa wema waliotangulia ukipata ilmu ukipata ufahamu basi inabidi ufikishe kwenye kwenye jamii waweze kuielewa baada ya kuwa wewe tayari umeshaifanyia kazi asema wadribuna fi talabiha sharqa al-ardi wa gharbaha sawa eh? na wanatembea katika kuitafuta hiyo sunna mashariki ya ardhi na magharibi yake si hivyo tu bali hata ikifikia wakati labda hapa hamna eh, sunna basi mtu anasafiri anakwenda Dar es Salaam anakwenda Tanga anakwenda Arusha anakwenda Dodoma anakwenda Mombasa au anasafiri anakwenda makka anakwenda Madina anakwenda Sham anakwenda Yaman sehemu nyingine nyingi ambazo zinapatikana sunna kwa sababu tu ameshafahamu fadhila eh, za mtu mwenye kuijua sunna basi mtu anasafiri yadhuribuna eh, anasafiri mtu huyo wanasafiri katika kutafuta hiyo sunna sharqal ardi wa gharbaha mashariki ya ardhi na magharibi yake wanapoipata yuhilluna biha halala Allah wanahalalisha kwa hiyo sunna yale yaliyohalalishwa na Allah wayuharimuna biha haramahu na wanaharamisha kwa hiyo sunna yale yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala shafahamu sunna tumasi kile kilichokuwa cha haramu na kiharamisha na kile kilichokuwa cha halali ona kihalalisha wayumayizuna biha baina alhaqi walbatil na wanaitofautisha wanaitofautisha haki na batil kwa kutumia hiyo sunna ah sunna ndo kazi yao eh wanaona batil ni hii wanaiacha wanaona haki ni hii wanaifuata kwa wanatofautisha na kusema hii ni batil hii ni haki wazi chakasema wasunani walbidai na wanabainisha pia na kumaizisha kutofautisha kati ya sunna na bid'a mauzushi wayastadiluna biha ala tafsiri alqur'ani wa maanihi wa ahkamihi na wanastadili kwa hiyo sunna juu ya tafsiri ya Qur'ani na maana zake na, na, na, na hukumu zake wayarifuna biha dhalalata man dalla anil huda na wanafahamu kupitia sunna upotevu wa yule aliyepotea katika uongofu faman radhiba anha yule ambaye atakayeacha hiyo sunna fa ma yarghabu an athari salafi wa hadihim huyo atakuwa amepuuza eh, yale yaliyopokelewa na masalaf na amepuuza uongofu wao wa yuridu mukhalafatahum na atakuwa anataka kuwakhalifu hao masalaf wema waliotangulia liyattakhidha dinahum hawahu anafanya hivi ili aifanye hiyo dini yake kuwa ni matamanio yake eh kwamba mtu dini yake dini ni mwelekeo yani kila anachokielekea kinakuwa ni kile anacho kitamani yeye waliyataawala kitaba llahi biraihi na ile atafsiri aya zilizokuja ndani ya kitabu cha Allah kwa rai zake khilafa maana llahu bihi tofauti na yale ambayo Allah ameyakusudia kwamba Allah akusudia hivi katika Qur'ani yeye anatafsiri kulingana na vile ambavyo anavyoona yeye naam anaendelea kusema shekhe fa in kuntum minal mu'minina ikiwa nyinyi ni katika waumini wa ala minhaji aslafihim na mnafuata njia zao yani mnafuata mwendo wa wale masalafi wenu faktabas faktabisul ilma min atharihim itafuteni elimu kupitia athari kupitia njia walizopita wema waliokutangulieni hao masahaba eh? waqtabisul huda fi sabilihi na mufuate uongofu sawa eh? kwa kufuata njia yake warudhu bihadhihi al-athari imama sawa eh? namridhie kwa athari hizi ziwe ndio kiongozi wenu kama radhiya biha alqaumu lianfusihim imama, kama vile wale wema wale masahaba waliridhia kwa nafsi zao wao wenye kwamba athari ndiyo ziwe kiongozi wao. Wazi? Masahaba wao waliridhia kwamba maneno ya Mtume sala salama ndio kiongozi wao, na sisi tunatakiwa turidhie yale ambayo waliokuwa kiongozi wa wema waliotutangulia, na sisi ndiyo yawe kiongozi wetu. fala amri anasema na hapa ma antum a'lamu bi bikitabillahi minhum wala mithlu nyinyi si wajuzi wa kitabu cha Allah kuliko wao wala si wajuzi kama wao wazi wala mithlu yani si wajuzi kama mfano wao anasema wala yumkinu aliktidau bihi wala haiwezekani kuwaiga wao illa bittibai hadhihi alathari ala ma turwa isiyokuwa kwa kufuata athari hizi vile ambavyo zilivyopokelewa bila kubadilisha faman lam yakbalha basi yule ambaye hatofuata athari hatofuata haya mapokezi yaliyopokelewa na wao فإنهم يريد فإنه yuridu an يتبع ghaira sabili المؤمنين hakika huyo hakuna linye alotaka sokuwa anataka kufuata njia isiyokuwa ya waumini waqala Allah ta'ala amesema Allah mtukufu wayattabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya waumini katika sura an-nisa ile aya jana wa man ومن rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wayattabi ghaira sabili almu'minin kama yule atakayewapinga atakayempinga mtume na akafuata njia isiyokuwa ya waumini maana wasahaba nwalihi matawalla tutamuelekeza kule anakokutaka wanuslihi jahannama ata muingiza motoni wa saat masira na haya marejeo mabaya sawa eh? maneno ya shekhe yamemalizika wazi maneno yake yameishia yameishia hapa قال الإمام ابن قدامة في ذم التأويل Sheikh anukuu pia maneno ya al-Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Dhammi Tawil hasa fakad thabata wujubu tibai salafi rahmatullahi alayhi bil kitabi was sunnah wal ijma kwa hakika imethibiti wajibu wa kuwafuata masalaf Allah awahurumie kwa kitabu na sunna na ijma ya wanawachuoni kukubaliana hilo wala ibratu dallat alayhi pia mazingatio yanajulisha juu ya jambo hilo kwa mazingatio yanajulisha juu ya salazima la kuwafuata hawa eh, wajibu wa kuwafuata wema waliotangulia fa inna salafa hakika salaf wema hawa waliotangulia ni sahaba wa tabi'in tabi'in tabi'in wa huda la yakhlu min an yakunu musibina au muftiin hawakosi kuwa moja katika hali hizi mbili, ima wapatiaji au wakoseaji. Sawa? Eh? Akisema fa in kanu musibina wajaba tibau, ikiwa wao ni wapatiaji, basi ni wajibu kuwafuata wasalafi. Ikiwa wamepatia, basi inakuwa ni wajibu kuwafuata lianna sawaba sa anna ittibaa sawabi wajibun kwa sababu kufuata ukweli yani kufuata ukweli ambao umepatiwa ni wajib ni lazima warukub khata'i fil i'tiqadi haramun na kupanda makosa yani kuyaingia makosa unaona makosa haya hapa alafu makosa yenyewe yapo katika aqida katika itikadi ni haramu waliannahu kisha akasema al-Imam Ibn waliannahu idha kanu musibina na kwa sababu wao ikiwa watakuwa wamepatia kanu ala siratil mustaqim hawa watakuwa wapo katika njia iliyonyooka wa mukhalifuhum na yule mwenye kuwakhalifu wao muttabi'un li sabili shaitani atakuwa anafuata njia ya shaitani alhadi ila siratil jahim shetani ambaye anayewaongoza watu katika njia ya motoni waqad amara Allahu bitiba'i sabilihi wa siratihi na kwa hakika Allah tabaraka wa taala ameamrisha kufuata njia yake na kufuata sirati yake sibaa siratu sabil maana wanaha an ittibai ma siwahu na amekataza Allah tabaraka wa taala kufuata njia isiyokuwa yake faqala akasema Allah tabaraka wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu na hakika si vinginevyo hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni wala tattabi'u subula na wala sifuate vinjia vya pembeni fatafaraka bikum an sabili nyinyi mkaja mkaiacha njia yake dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun hivyo ndivyo ambavyo Allah amekuhusieni ili muweze kumcha yeye Allah tabaraka taala kisha akasema wa inzama zaimun annahum muftiun hii ni sehemu ya pili eh haya maneno yalikuwa yanahusiana ikiwa wampatia lakini akija mwenye kudai kwamba masahaba wamekosea kana qadihan fi haqqi alislam kullihi hii ndio inakuwa mbaya zaidi kwa sababu ukisema masahaba amekosea unakuwa wewe umeutia kasoro uislamu wote liannahu injaza an yuftiu fi hadha kwa sababu ikijuzu kwamba masahaba watakuwa wamekosea katika masala ya haya sawa ya uislamu ya aqida jaza khata'uhum fi ghairihi min alislami kullihi sawa eh? itajuzu kukosea kwao katika yasiyokuwa hayo katika Uislamu wote wayambaghi alla tunqala al-akhbaru allati naqaluha ikiwa wamekosea hivyo ikiwa itajuzu kuwa wao wana watakuwa wamekosea katika yasiyokuwa hayo katika Uislamu wote wazi itakuwa sasa itakuwa yambaghi alla tunqala al-akhbaru allati naqaluha kwamba itakuwa inafaa inatupasa sisi tusinukulu habari ambazo wao wamezinukulu kama vile habari za hadithi habari ambazo wazinukuu wao kunako Qur'ani eh, kwa sababu Qur'ani tunasoma ni Qur'ani ambayo imenukuliwa na masahaba kutoka kwa mtume sallallahu kutoka kwa Jibril kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna ambaye tunasema kwamba Qur'ani hii ameisikia kutoka kwa Jibril isipokuwa mtume na hakuna aliyesikia Qur'ani kwa mtume isipokuwa sahaba kama masahaba itajuzu kukosea katika akida basi yasiyokuwa akida itakuwa ni bora zaidi tumefahamiana vizuri kwa sababu akida ndio jambo zito sasa wakikosea hili zito basi yasiyokuwa akida katika uislamu wote pia watakuwa wamekosea na tukikubaliana hilo maana yake ni kwamba haitofaa sisi kupokea yale ambayo tulionukuliwa kutoka kwao sababu tutakuwa tunanukuliwa makosa tumeelewana eh wala tusbata muujizatu nabii sallallahu alaihi wasallam allati rawauha na wala hautothibitishwa muujiza wowote wa mtume sallallahu ambao wao wameupokea sababu kila muujiza tunaosikia kutoka kwa mtume umepokelewa na sahaba sawa ndio sisi tukawa umetufikia sababu kuna watu waliishi na masahaba na kuna watu walioishi na wale walioishi na masahaba wa haka mpaka leo fatabtulu riwayatu watazulu sharia kwa hiyo riwaya itabatilika na sheria itaondoka sababu hakutakuwa na sheria sasa hivi wala yajuzu limuslimi ala itakuwa inafaa kwa muislam ayakula hadha wala yatakidahu kwamba ayaseme haya wala haitofaa kuitakidi haya mambo ya uislamu haitofaa mtu yote kuyasema kwa sababu anasema mambo ya makosa sawa eh? wala haitofaa mtu kuwa na itikadi kwa sababu unaitakidi makosa ndio maana mashia wanataka kuharibu dini wanaanza kule kule kwenye msingi kwamba wakishaharibu kwenye msingi wanajua kabisa kwamba hakuna dini tena watu wote watakuwa hawana dini mpaka wao pia watakuwa wana dini kwa sababu labda walete mtume mwingine asiyekuwa mtume Muhammad SAW sawa wasallam sawa eh? walete Qur'ani nyingine isiyokuwa Qur'ani hii lakini ikiwa mtume ni mtume Muhammad SAW basi dunia nzima hata wasiokuwa waislamu wanajua sahaba wa, wa, wa, wa mtume alikuwa nani alikuwa ni Abubakar sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nani alikuwa ni Umar alikuwa ni Uthman alikuwa ni Ali alikuwa ni, ni, ni, ni, ni Abu Huraira alikuwa ni Muawiya alikuwa ni Anas alikuwa ni Mas'ud na wengineo katika masahaba hawa ndio walikuwa masahaba sasa wote hawa wakiwa makafiri maana yake sisi wote hapa tuna dini hatubaki na dini za babu zetu ko walikuwa wakiabudia masanamu hili ndio ambalo wanalokusudia wanakusudia mashia Allahu musta'an naam kwa Sheikh anasema wa kama qultu al kathira. Na kama nilivyosema dalili nyingi, jambo dalili zinazoonyesha umuhimu wa kuwafuata wema waliotangulia. Eh? Kama ile tuliyosoma hapa tunaona kama dalili dalili nyingi. Tuendelee au tuishie hapo? tuendelee يقول المصنف حفظه الله تعالى واما الانتساب اليها فاقول anasema شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الله mhifadhi ama kujinasibisha kwenye manhaji salafi hapa pasikilizeni vizuri sababu ni gogoro pia kujinasibisha kwenye ilaiha alhaya au ila madha ila salafia faaqulu nasema qad alimta ayuha almuwaffaq man almuwaffaq anta umekwisha fahamu ewe uliowafikiwa na Allah anna أن اتباع سبيل المؤمنين من السلف madina wajibu كما kufuata njia ya waumini katika wema waliopita ni lazima ni waji ushajua katika hali tangulia eh? na usipofuata njia zao wanawake wewe hauna dini labda utafute mtume mwingine na utafute Qur'ani nyingine fal wa alayhi na kwa sababu hiyo sasa fal intisabu ilaihim sharafun wa izzun lak ikiwa ni hivyo basi kujinasibisha kwa wao niwe ni sharaf sawa na ni izza ni utukufu kwako wewe kwa sababu unajinasibisha kwa kwenye njia unajinasibisha kwa wale ambao unaowafata katika waumini wale ambao dini yako ilibebwa na wao tena kwa amana akaanza kunukuu mshehe eh, maneno ya wema waliotangulia yanayoliweka hilo wazi akaleta maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' fatawa juz 4 ukurasa wa 149 asema Sheikh al-Islam la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi hakuna aibu juu ya mtu kudhihirisha madhehebu ya salaf hakuna aibu kama kusema mimi ni salaf hakuna aibu huyo ni al-Imam Ibn Taymiyyah sawa eh? wantasaba ilaihi pia vile vile akajinasibisha kwamba mimi ni salafiyu wataza ilaihi na akajisikia kwamba yeye ni salaf akajisikia kwamba ni aziz sawa bali yajibu kabulu dhalika minhu bilittifaq bali ukisikia mtu anajinasibisha na usalafi ni wajibu kwako wewe na ni wajibu kwangu mimi kukubali nisba hiyo kwake yeye kwa mafikiano ya wema waliotangulia fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqa kwa sababu madhehebu ya salaf haiwi hayawi isipokuwa kwa haki ha? hayawi isipokuwa kwa haki asema Sheikh Abdallah walau taamalta ayuha almuhib na ukizingatia ewe mwenye kupenda fi wasaya al-aimma ukizingatia katika wasaya wa maimamu la wajadta annahum yusuna bittibai waluzumi sabili salafi salih radhiyallahu utawakuta kwamba wao wanahusia sana watu wafuate na wajilazimishe na njia ya wema waliotangulia wayanhauna an munajan an mujanabatihi na wanakataza watu kujiweka mbali na njia wema waliotangulia famin dhalik katika hayo ni kauli ya al-Imam al-Auza'i al-Imam al-Auza'i imam ahli al sham bin Rahman ibn Auf eh, rahman bin Amr anasema rahman bin Amr al-Auza'i isbir nafsaka ala sunnah isubirishe nafsi yako juu ya sunna waqif haithu waqafa alqaum na usimame pale waliposimama watu waqul bima qalu na useme yale ambayo waliosema wakaf wakufa amma kafu na ujizuie kuongea yale ambayo wao wamejizuia kuongea wasluk sabila salafika salih wasluk sabila salafika salih, na ushike njia ya wema wako waliokutangulia, fa innahu yasauka ma wasiahum, hakika yanakutosha yale ambayo yaliyowatosha wao. Usizidishe hali maneno ya imam huyu wazi. Waqala aidan, na akasema tena alimamu Lauzai alaika biathari salafi sawa hapa hapa tunaweza tukawa tuna tafsiri kwa maana yema waliotangulia sawa kwa lugha ya Kiswahili na hata tukiwa tunasema salaf kwa maana ya lugha ya Kiswahili ni wema walio tangulia sio jina baya sio jina baya katika lugha ya Kiswahili hakuna mtu ambaye anaweza akasema mimi nitakuwa ni mtu wa sawasawa kama nitakuwa sijajifananisha na Abu Bakar na Umar na Uthman na Abu Huraira na Abdullah ibn Amr na Amr ibn al-As Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Mas'ud na wengine katika masahaba kwamba yeye atakuwa ni mtu wa sawa sawa sana la labda tu ni kutokana kwamba neno hili neno salaf kwa herufi sini lam na fe limekuwa katika akili za watu limechafuliwa kwa hiyo mtu akajisikia uzito lakini maana yake ni wema waliotangulia sisi tunafahamiana kwa na maneno ya hawa aima wao wanawakusudia wema waliotangulia sio kwa waongea wa Kiarabu waneno nini salaf tunafahamiana kwamba wema waliotangulia kwako wewe ndio hao hao wema wangu mimi wala hatutofautiani ukiwataja kwa Kiarabu ndio salafu saleh hautakuwa na lugha nyingine kwa lugha ya Kiarabu hawema unawategemea wewe kama ni wema kweli eh eti kwamba utawaita kwa jina lingine lakini maal asafu shadid jina hilo limechafuliwa mpaka kufikia mtu hataki kujitaja na wala hataki kujinasibisha nalo pamoja na kwamba kwa maana halisi katika lile zuri analolitegemea kwa wema basi na yeye ni salafu sana wazi ya jamaa naam asema wakala aidan alayka biathari salaf ni juu yako kufuata njia za salaf wa in rafadaka nnas, hata kama watu watakukataa hata kama watu watakukataa bwana wewe tuletea dini mpya na kadha na kadha hata kama watu watakukataa wa iyyaka wa ara'i rijal ole wako wewe na kufuatafuata rai za watu wa in zakhrafu lakal qawla hata kama watu watakupambia yale maneno mtu anajua kupamba maneno kuyapanga na kuyaweka sawasawa kisha akakwambia maneno hayo usiyafuate fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim hakika siku zote mambo huwa yanakuwa yanang'aa pale yanapong'aa yanakuta wewe uko kwenye njia iliyonyoka nilikuwa tabia ya kuhama wanakwenda huko wanakwenda huko eh hii tabia si nzuri sababu siku zote kukitokea vumbi lile vumbi huwa litakuja tu litatulia sawa hata udongo ukiingia ndani ya maji changu unachafua maji lakini kwa muda mrefu yale maji yanajichuja mpaka ule udongo unakuja chini sasa inatakiwa wewe vumbi likitokea unakuwa huonekani vumbi limetokea kimbunga unatakiwa unalazimiana njia iliyonyoka kwa sababu vyovyote utakavyokuwa vumbi litatimka siku moja mambo yatang'aa halafu watu wanaokuta umenyoka vile vile wanathibitisha kwamba huyu bwana mashallah na anathibiti hata sisi kwa sisi watu wengine tunasema wallahi basi lakini ndugu yetu fulani tangu aliposhika dini eh bado hajapinda unatokea zaa zaa balbala watu wanakwenda huku wanakwenda kushoto wanakwenda kulia ukija ukitulia unamkuta yuko pale pale na jawabu linasema kwamba yeye ndio alikuwa katika sawa sawa ninakuja lingine anakuwa yuko pale pale jawabu linasema yeye ndio alikuwa sawa sawa na katika jamii ya mambo yetu huwa mambo yanatingishika eh kutokea na msukumano tokea msuguano wasema uongo wanasema uongo wachafuaji wanachafua watu wana wana wana wana wana wanatetereka wakwenda huko wanakwenda huku kusapoti kwa sapoti huku kisha mambo yakiisha akuta ah njia ni ile ile na watu wachache wawili watatu wanne wanawakuta wako katika ile njia na dunia inakwenda na wala mtu ajisifu kusema kwamba ah, nyinyi muona kadha wa nabaki pale pale na namshukuru Allah na kumwomba Allah tabaraka taala mshumeni kwa anasema final amra yanjali ina yanjali hakika mambo yanakuwa yanang'aa kipindi yanapong'aa wa anta minhu ha, ala tariqi almustaqim wewe upo katika njia yenyewe وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام أبو عثمان أنا ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم kwamba salaf wanaiga wanamwiga mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake alladhina hum kanujum masahaba ambao wao ni kama nyota wayaktaduna bisalafi salih na wanamuiga mtume na wanawaiga wema waliotangulia baada ya mtume na masahaba wale waliofuata nyuma yao wanawaiga min a'immati din katika maimamu wa dini kama akina aima eh al-imam Abdullah ibn Mubarak sawa al-imam ad-Darimi huyu ambaye tumemtaja Uthman bin Said kama al-imam al-Bukhari al-imam Muslim maiga kama al-imam Shafi'i وكيع بن جلاح الامام سفيان الثوري الإمام سفيان بن عيينة ما إمام وين قد أئمة أهل السنة والجماعة آه، ابن ماجة الترمذي النسائي البيهقي أئمة أبو سيس بن أكبار بس أبو جاو بس مع المتياو ونوايق هاو وعلماء المسلمين كذلك أنا ونوشيوني وكيسلام ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين na wanashikamana na yale ambayo wao walikuwa wakishikamana katika dini iliyokuwa ngumu eh, dini iliyokuwa ngumu ambayo si zaza walhaqi mubin haqq iliyokuwa ya wazi yani ngumu sio kwa maana ngumu kuifuata la ngumu kwa maana si, yani si rahisi kui, kuibomoa sawa hiyo ni katika dalili ya tatu dalili ya nne sawa inaonyesha kwamba يفانا واجب بجنا سبيش قصلا فسال قال الإمام البربهاري قد اقتمتك شرح السنة الإمام البربهاري ما سيما صفحة يا سمان نبيل والأساس الذي تبنى عليه الجماعة نمسينجي أمبايو ينجنجيو جوياك جماعة يعني جماعة أهل السنة ها سي أهل السنة أهل السنة والجماعة نعم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم nao ni masahaba wa Muhammad SAW wa hum ahlus sunnati wal jamaa sawa eh? nao ni watu wa sunna na jamaa faman lam ya'khudh anhum yule ambaye hatochukua kutoka kwa hao masahaba ambao ndio sunna wal jamaa na waliofuata nyuma yao faqad dhalla huyo atakuwa amepotea wa bitada atakuwa amezusha wa kullu bid'atin dalala tunaelewana eh na kila bid'a ni nini ni upotevu yani kila uzushi ni upotevu kwa lazima wafuate hao kisha akasema shekhe wa akhtimul maqam bikalamin hasanin matinin na hii sehemu hii naimalizia naifunga kwa maneno mazuri tena maz, ma, maneno yaliyothibiti kabisa maneno magumu لشيخنا العلامة لشيخنا العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله والعاه سيب شيخه تارك شفريك اي تبيش كما عندي انا كانديكا آه، آه، شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري آه، البخاري كفيني شيخ فريق وحاي اما كانديكا حفظه الله الله بحفظ لكن شيخ زيد امي فريق تقريبا لاني كان ميكا ميتاتو يتنبولي يلو بيت كما سو مين اسمع جوابا عن سؤال عن سؤال سائل مطول واوله na ikiwa ni jawabu la swali la mwenye aliyeuliza ambayo ni swali refu mwanzo swali hili alikuwa anasema kulu baadhi baadhi wanasema limadha natalakabu bisalafia sawa eh? na swali hili laulizwa sana ta hivi kwa nini tunajiita sisi masalafia kwani sisi tunajiita masalaf walimadha la yuqalu almuhammadiyya kwa nini tusijinasibishe kwa muhammad tukaitwa muhammadiyya أضعف بدلاك بقضية السلفية النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم wanasibishe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ila akhir sual mpaka mwisho wa swali faajaba rahimahullahu ta'ala biqaulihi shekha hapa ameandika hafidhahullah akajibu Allah amrehemu naqulu lahu tunasema mtu huyu anayetuambia kwa nini tunajiita masalaf inna i'tiradaka ala man adhhara madhhab as-salaf as-salih hakika kupinga kwako kumpinga yule ambaye anayedhihirisha madhehebu ya salaf asale wantama ilaihi na yule ambaye aliyeegemea kwenye hayo madhehebu batilun kupinga huko kwako ni batil walhamilu laka ala hadha litiradhi na kilichokufanya wewe upinge umpinge yule ambaye anaegemea madhehebu haya huwa ni imma jahaluka alfadhi'u bisalafiyati sahihati والسلفيين حملة الكتاب والسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما نأجنغ واكو الفضيع تنا أجنغ وفذيها ها أو أجنغ مبايا بالسلفية أمباو أوليو yani ujinga wako wa kutokufahamu salafia asahiha salafia sahiha ni nini na kutokufahamu pia salafiyin kuwafahamu hao wema ni watu gani waliotangulia amalati kitabi sunnati wabebaji wa kitabu na sunna minasabi nabii sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam huenda uwafahamu eh ikawa hiyo ndio sababu man kana ala najim min a'immatil ilmi wad-da'wa na wale ambao waliokuwa katika njia yao katika maimamu wa hii elimu na da'wa min alquruni almufaddalati almashhudi lahum bilkhairiyya katika karne bora ambazo zimeshuhudiwa eh, karne hizo kwa ubora hiyo ni sehemu ya kwanza inawezekana ikawa ni hilo wa imma annaka turidu na imma huenda wewe unataka antulabisa ala tulabi ilmi kwa danganya wanafunzi wanaojifunza ilmu ya sheria anna salafiyata kwamba usalafi ma hiya illa hizbun au munazzamatun si chochote isokuwa ni kikundi kilichopangwa au kilichoundwa ha Muhammad ibn Abdul Wahhab sawa amekianzisha Muhammad ibn Abdul Wahhab fayajibu an tustabada kama ni wajibu watu wajiweke mbali na kikundi hicho wala yajuzu lintisabu ilaiha na wala haifai kujinasibisha na kikundi hicho kisha akasema Sheikh wal haqqu na haki annahu la yajuzu li ahadi an yunkira ala man intasaba ila salafi was salafiyati ni kwamba haijuzu kwa yeyote kumpinga yule ambaye anayejinasibisha kwenye usalafi na usalafia faman qala ana salafiyyu basi yoyote atakayesema mimi ni salafi wa aqidati salafiyya na itikadi yangu ni itikadi ya salafia la yasihu an yuaba haisihi kutiwa aibu mtu huyu bali yajibu kabulu dhalika minhu bali ni, ina, ni wajibu kukubali maneno hayo kutoka kwake biittifaqi lulamai rabbaniyin wa kwa makubaliano ya ulama ha, walezi na wanafunzi wao wama dhalik na halikuwa jambo hilo illa lianna madhhaba salafi isokuwa ni kwa sababu madhehebu ya wema waliotangulia la yakunu illa haqa hayawi isokuwa ni kwa haki wa anna salafiyata na kwamba usalaf wa hiya nisbatu tasmiyatin nayo ni nisba ya kujiita ila salafi ha? kwa kwenye usalaf ya kujiita kujiita salaf tasmiyatun la tan, la tunfasal au la tanfasil wala lahdha ha? haijitengi wala dakika moja lahdhatun wahida wala dakika moja anil ummati lislamia haijitengi kujiweka mbali na umma wa Kiislamu bali popote utakapokuwepo umma wa Kiislamu kujinasibisha kwa kujiita salafi lazima jambo hilo liwepo bali hiya khairuha bali hiyo ndiyo bora yake kama kuna nisba yeyote iliyokuwa bora kwa muislamu kujinasibisha nayo basi nisba ya salafia ndiyo nisba iliyokuwa bora kuliko nisba nyingine wahiya bikhilafi lintimaati la lahzab nayo ni tofauti na vile watu ambavyo wanavyoinamia au wanavyoegemea kwenye makundi ya kihisbi walmunadhamati lbidiiyati na taasisi za kibida kalhizbi likhwaniyi kama vile kikundi cha ikhwani hawa ndugu muslim brotherhood walfirqati tablighiya na kama vile kikundi cha tablighi wama walahuma na wale ambao waliokuwa pamoja na wao waliokuwa wanashirikiana nao mimma sabaka bayanuha katika yale ambayo yametangulia ubainifu wake wa bayana manahijiha na ubainifu wa njia zao kisha akasema shekhe wa amma qawlu almuftaridhi ala alaqidati as-salafiyya wa ahliha as-salafiyyin na ama kauli ya huyu mwenye kusema akiwa anafanya iftiradhi eh, kwa nini watu wasijiite muhammadia wakajiita salafia sawa eh? lima la yuqalu almuhammadia kwa nini watu wasijiite muhammadia nisba ila rasul sanaqulu sisi tunawajibu tukisema hadha talbisu minhu hii ni talbisi ni uongo kutoka kwake anataka wadanganya watu ala nasi kwa watu min jinsi ma qablahum talbisi ambayo inafanana na wale ambayo walio waliomtangulia fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatu muhammadia hapana shaka kwamba umma wote unaitwa kwamba ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha, wa Muhammad ndio mtume wa umma wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummati ijaba, na huu umma wa Muhammad umegawanyika mara mbili. Kuna umma wa dawa ambao ni makafiri bado hawajaingia kwenye Uislamu, na ummatul ijaba ambao ni Waislamu waliokubali Uislamu. Wanqasamat ummatul ijaba ila 73 firqa, na umma wa islamu umegawanyika kwenye makundi 30 eh, kwenye makundi sabini na tatu kulluha fi nnari illa wahidatan yote yataingia motoni isiyokuwa kundi moja wahiya allati takunu ala mithli ma kana alayhi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ajmain asema kundi hilo litakaloingia peponi ndiyo lile ambalo litakuwa likifanya mfano wa yale ambayo mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuwa akiyafanya na masahaba wake رضوان الله عليهم أجمعين راضي ذا الله زيجويا ووت فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio masalafu waman jaa baadahum na waliokuja baada yao wanahaja nahajahu na wakafuata nyendo zao wattabaa atharahum na wakafata athari zao yulhaqu bihim mwisho ubishi sawa sawa eh? wanaunganishwa na wao fayuqalu anhum salafiyun huitwa husemwa kwa wao kwamba hao ni masalafi sawa wa aqidatuhu salafia na akida yao ni aqidatu salafia mwisho maneno maana haya patikana katika kitabu al-ajwibatu al-athariyah al masaili al-manhajiyah tilia mstari maneno haya kwa ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam humu salaf masahaba wa mtume ndio masalafi kisha akasemaje waman jaa ba'dahu na waliokuja baada ya masahaba sio kuja baada ya masahaba tu wewe umekuja baada ya sahaba au umekuja mbele ya sahaba baada ya sahaba eh? kisha baada ya kuja baada ya sahaba wanahaja nahajahum ukafuata mwendo wa masahaba wataba atharahum na ukafuata athari za masahaba yulhaqu bihim utaunganishwa na walladhina jao min ba'di sawa kisha asema yuqalu anhum ويقال عنه mtu aina hiyo anaitwa salafiyun utasemwa kwake yeye kwamba ni salafi wa aqidatu salafiyya na aqida yake itakuwa salafi salafiyya ila akhir kalamihi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-ajwibati al-athariyya anil masail al-manhajiyya thumma ansahuka Sheikh Abdallah anasema kisha mimi nakunasihi ayuha al-muhib an turaji'a kutuba sunnah fanya muraja visome sana vitabu vya sunnah fa innaka satajidu nusus satajidu nususan utapata dalili wewe homa la tuhsa kathratan hazisabiki kwa wingi tukarriru laka ma dhakartu min alwasiya zitakuwa zinakuonyesha wewe yale ambayo niliyoyataja katika wasia biluzumi sabili salafi wasia wa kujilazimisha kufuata njia ya wema waliotangulia watahadhiri min mujanabati hii na kujitahadhari na kujiweka mbali na hao salaf wallahu almuwaffiq والله الموفق الله ديو مني وفتش والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين